<coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا <coughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فلا زلنا في قراءة هذه الرسالة النافعة شرح السنة للإمام أبي Ibrahim Ismail bin Al-Muzani. Kita masih melanjutkan pembahasan membaca dari risalah yang bermanfaat ini yaitu kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah. Wa an yu'inana wa yuwaffiqana li itmamiha wa ikmaliha fi hadhihi ad-daurah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi taufik dan kemudahan kepada kami untuk bisa menyelesaikannya di daurah ini. قال المزني والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم أي أعمالهم Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah taala wal khalqu mayyitun bi ajalihim dan makhluk mereka semuanya akan mati dengan ajal-ajal mereka inda nafadi arzaqihim ketika rezeki-rezeki yang diberikan kepada mereka telah selesai dan telah habis wanqita'i atharihim dan tatkala apa yang mereka amalkan telah terputus قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya apabila ajal mereka telah tiba maka mereka tidak akan mampu memajukan dan tidak akan mampu mengundurkan wa muraduhu huna bayan anna kull man mata walau maqtulan fa innahu qad istawfa ajalah Dan yang dimaksud oleh beliau di sini bahwa siapa saja yang mati meskipun dia mati dalam kondisi dibunuh maka itu menunjukkan bahwa ajalnya telah sempurna. Raddan يقول هذا الكلام ردا على من زعم من المبتدعه أن من مات مقتولا لم يستوفي أجله وبقي من أجله شيء dan ucapan beliau ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berpandangan dari kalangan ahlul bid'ah bahwa seseorang apabila dia mati dalam keadaan dibunuh maka ajalnya belum sempurna dan masih ada tersisa dari ajal tersebut. Wa kalamul mubtadi'ati batilun fa kullu man mata faqad istawfa ajalahu biqatlin aw bighairihi. Maka pandangan ahlul bid'ah tersebut merupakan pandangan yang batil maka siapa saja yang mati meskipun dia dalam keadaan dibunuh maka itu menunjukkan bahwa ajalnya telah sempurna wa kama qila ta'addadat asbab wal maut wahid dan sebagaimana yang disebutkan sebab-sebab kematian manusia itu berbeda-beda namun yang namanya kematian itu hanyalah satu يموت قتلا في سبيل الله شهيدا او يموت مقتولا مظلوما او يموت بمرض او يموت بغرق او بهدم او بحريق او يموت وهو صحيح فجأة di mana seseorang ada yang meninggal dalam keadaan terbunuh sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula seseorang yang meninggal dalam keadaan dia dibunuh dalam keadaan terzalimi ada pula seseorang yang meninggal karena tenggelam ada seorang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan ada seorang yang meninggal karena satu penyakit bahkan ada seseorang yang meninggal dalam keadaan dia sehat dia mati secara tiba-tiba wa ma'a dilalati al-ayati ala dhalik adhkuru haditsain dan bersama dengan penunjukan ayat yang menerangkan tentang hal tersebut saya ingin menyebutkan di sini dua hadis al-hadith al-awwal hadith ibn mas'ud Qadar al-qadar alladhi awwalu al sadiq al-masduq wa muttafaqun alayhi hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang permasalahan takdir yang di awal hadis tersebut di mana Ibn Mas'ud mengatakan haddatsana as-sadiqu al-masduq telah memberitakan kepada kami orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini muttafaqun alaih wa fihi fayu'maru al-malaku bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin aw sa'id dan disebutkan di dalam hadis tersebut maka diperintahkanlah malaikat untuk menulis dan menetapkan pada janin yang terdapat di dalam eh, rahim seorang wanita diperintahkan untuk ditetapkan ajalnya, rezekinya, amalannya, apakah dia hidup bahagia atau dia hidup sengsara. <clears throat> Fajama'a bainal ajal war rizq. Maka Nabi saw mengumpulkan antara ajal dan rezeki. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها dan hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu jiwa tidaklah akan mati hingga sempurna rezeki yang ditetapkan untuknya dan sempurna pula ajalnya. Wa qala ba'du as-salaf inna ar-rizqa yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluh sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama ussalaf sesungguhnya seseorang itu dia akan dikejar dia akan dicari oleh rezekinya sebagaimana dia akan dicari oleh ajalnya wa fi hadha anna al-'abda yuqinu bi anna rizqahu al-maktub lahu atihi dan di dalam perkataan beliau ini menunjukkan bahawa seorang hamba itu telah ditetapkan rezeki untuknya di mana rezeki itu akan datang kepadanya falyujmil fit talab ay yatlubuhu min halalih. maka hendaknya seseorang bertekad untuk mencari rezeki yaitu rezeki yang dihalalkan untuknya wa fi hadha tawjihun lana bil amali bil asbab dan ini juga merupakan bimbingan kepada kita untuk beramal dengan melakukan sebab-sebab yang dengannya rezeki itu datang kepada kita. فإذا مات الإنسان ووضع في قبره فهناك مسائل تتعلق بالقبر dan apabila seseorang telah meninggal dan dia pun diletakkan di kuburannya maka di sana ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan alam kubur مسألة الضغطة ضغطة القبر على الميت وهو اجتماعه عليه ومسألة فتنة القبر بسؤال الملكين maka ada permasalahan yang berkaitan dengan dihimpitnya disempitkannya kuburan itu kepada pemiliknya demikian pula yang kedua berkaitan dengan permasalahan fitnah di alam kubur yaitu pertanyaan dua malaikat أما الضغطة فقد جاء فيها حديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ Adapun yang berkaitan dengan dihimpitkannya dan disempitkannya kuburan maka telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya ada seseorang bisa selamat darinya maka akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Lakinnaha la takunu lil mu'min kama takunu 'ala al-fajir wal kafir. Akan tetapi penyempitan yang dialami seseorang itu tidaklah dialami oleh seorang mukmin seperti yang dialami oleh seorang yang fajir dan kafir. Amma as-su'al faqad thabata bi al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Adapun tentang pertanyaan di alam kubur maka hal itu telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan sunnah dan ijma' ulama'. Qala Allah Ta'ala yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya Allah Azza wa Jalla memberi kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو مثل فتنة الدجال dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kalian akan difitnah kalian akan diuji di alam kubur kalian seperti atau semisal dari fitnah al-masihud dajjal fayuta ahadukum fayuqalu lahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wasallam di mana seseorang akan didatangi lalu kemudian disampaikan kepadanya pertanyaan siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapakah lelaki yang dikirim kepadamu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min aw al muqin fa yaqul rabbi Allah wa dinul wa dinil islam wa Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun seorang mukmin dan seorang yang memiliki keyakinan hmm. maka dia menjawab rabbi rabku adalah Allah agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu min ayna laka hadha? Maka kedua malaikat itu pun bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Fayaqulu qara'tu al fata'allamtuhu wa 'amiltu bih. Maka hamba tersebut menjawab, Aku membaca Al-Quran dan aku mempelajarinya lalu kemudian aku mengamalkannya. Wa ammal munafiqu aw al-murtab fa yaqulu ha ha la adri. Adapun seorang munafik dan seorang yang ragu terhadap keyakinannya maka dia akan menjawab ah ah saya tidak mengetahui. Leisat ah at-tawajju' ha ha la adri kalimatun yaquluha an-nasi الذي يريد أن يتذكر فلا يستطيع jadi aha ha mana uh, jadi jawaban orang ini ketika dia mengatakan ah atau ha itu itu bukan kalimat yang menunjukkan bahwa dia kesakitan tapi itu diucapkan dari seorang yang lupa dia seakan-akan berupaya untuk mengingat apa yang akan dia apa yang dia ingin katakan Innama sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku hanya mendengarkan manusia mengucapkannya maka aku pun mengikutinya. فيلتم عليه القبر أو يضغط ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. Akhirnya kuburan pun menjadi sempit baginya yang menyebabkan tulang belulangnya atau tulang rusuknya itu berserakan. ويضرب بمرزبة من حديد يصيح منها يسمعه كل الخلق إلا الثقلان الجن والإنس ولو سمعوه لصعقوا Lalu kemudian dia pun dipukul dengan satu benda mungkin kita terjemahkan palu gada atau yang semisalnya yang, ter, yang berasal dari besi lalu kemudian dia pun berteriak dengan teriakan yang didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia kalau seandainya mereka mendengarkannya mereka pasti akan pingsan wa jaa fi hadithin hassanahu ba'd ahli al-ilm anna isma isma hadain al-malik al-malakain munkar wa nakir dan disebutkan dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama bahwa nama dua malaikat yang bertanya kepada orang yang ada di alam kubur tersebut mungkar dan nakir وقد جاءت المسألة في أحاديث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في الصحيحين وحديث البراء بن عازب وعن غيرهما من الصحابة dan telah datang riwayat yang menerangkan tentang adanya pertanyaan di alam kubur itu datang dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq demikian pula diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib dan selain keduanya yang berkaitan tentang permasalahan ini وجاء في بعض روايات حديث جبريل المشهور وأن تؤمن بالبعث بعد الموت dan disebutkan dalam sebagian riwayat dalam hadis Jibril yang masyhur di mana disebutkan dalam riwayat tersebut adanya penambahan wa an tu'mina wa an tu'mina bil ba'thi ba'dal maut engkau beriman tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian wa baqiyat tata'allaqu bil qabr wa hiya 'adzabuhu wa na'imuhu dan masih tersisa satu permasalahan yang berkaitan dengan alam kubur yaitu adanya siksaan kubur dan nikmat kubur. Fal mu'min yufsah lahu fi qabrihi wa yusa' lahu fihi. Naam. Dan seorang mukmin itu akan diberi kelamat kelapangan di alam kuburnya. Wa yuftah lahu babun ila al-jannah fayatihi min na'imiha wa Lalu kemudian dibukakan baginya pintu dari surga sehingga datang ke alam kuburnya tersebut dari baunya dan sebagian dari apa yang dia rasakan dari kenikmatan. Wa hadha amrun ghaibi yajib al-iman bihi wa la nas'al kaifa. Dan ini adalah merupakan permasalahan gaib yang wajib bagi seseorang mengimaninya dan jangan kita bertanya bagaimana. Li'anna al-hayat al-barzakhiyyah takhtalifu 'anil hayat ad-dunya. Sebab apa yang terdapat di alam barzakh itu berbeda dengan apa yang terdapat di alam dunia. Kama anna al-hayat ad-dunya takhtalifu 'an al-hayat fi batn ummik. Sebagaimana kehidupan dunia ini juga berbeda dengan kehidupan seseorang ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Wal hayatul ukhra takhtalifu 'an al-thalath al-hayat qablaha. Dan kehidupan yang lainnya yaitu kehidupan di akhirat itu berbeda dengan tiga kehidupan sebelumnya. Walirruh ta'alluqun bil badan fi hadhihi al-hayat al-arba'. Dan ruh itu memiliki keterkaitan dengan fisik dengan badan tersebut pada empat kehidupan tersebut. Akmaluha wa atammuha yaum al-qiyamah fil hayat al-akhirah. Dan perpaduan antara ruh dan badan itu paling sempurna adalah kehidupan di hari akhirat. وفي الحياة الدنيا أو عفوا وفي الحياة البرزخية العذاب والنعيم على الروح والبدن تابع له dan dalam kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur siksaan dan kenikmatan itu kaitannya dengan ruh seseorang adapun badan dan fisik itu mengikuti ruh وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من أربع ومنها ومن عذاب القبر dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berlindung diri kepada Allah dari empat perkara di antaranya berlindung diri dari siksaan kubur. Wa qala wa qala sallallahu alaihi wasallam kama bi hadis Aisyah ta'awadhu billahi min adzabil qabr wa min fitnatil qabr. Dan min adzabil qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awadhu billahi min adzabil qabr Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan berlindung dirilah kalian dari siksaan kubur. فلما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالتعوذ منه دل على وجوده وأنه حقيقي maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari siksaan kubur dan beliau memerintahkan umatnya untuk berlindung diri darinya ini menunjukkan bahwa siksaan kubur adalah merupakan hakikat yang pasti akan terjadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yabla min al insan kullu shay'in illa 'ajba adh-dhanab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan punah segala sesuatu dari tubuh manusia kecuali tulang ekornya. ومنه يركب خلق الإنسان يوم القيامة. dan dari tulang ekorlah itu yang akan disusun kembali penciptaan manusia pada hari kiamat hari kebangkitan. ومن الكفار من كان ينكر يوم البعث والنشور. dan diantara orang-orang kafir ada yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia kembali. ومنهم من ينكر بعث هذه الأجساد نفسها التي أطاعت وعصت dan di antara mereka ada yang mengingkari dibangkitkannya kembali jasad-jasad dan tubuh-tubuh tersebut yang ketika di dunia dia melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Waqad dalla al-wahyu wal 'aqlu 'ala thubuti al-ba'th wan nushur yaum al-qiyamah. Dan dalil dari wahyu demikian pula secara akal itu semua menunjukkan akan adanya hari kebangkitan pada yaumul qiyamah. Qala ta'ala qul kunu hijaratan aw hadida أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dikatakan kepada mereka jadilah kalian bebatuan qul kunu hijaratan aw hadida hmm. jadilah kalian bebatuan ataukah besi atau ataukah kalian menjadi makhluk yang besar di dalam dada-dada kalian lalu kemudian mereka akan mengatakan siapa yang akan mengembalikan penciptaan kami setelah kematian maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab katakan yang mengembalikan kalian yaitu yang membangkitkan kalian adalah yang menciptakan kalian di awal kali fahuna ithbatu al-ba'th wal-nushur bi-khalqillahi nash'at al-ula fal-ladhi khalaqaka minal-adam qadirun ala i'adatika wa-ba'thika wa-nushurik ba'da mautik maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan menerangkan tentang adanya hari kebangkitan di mana Allah azza wa jalla melakukan hal tersebut sebagaimana Allah menciptakan awal kali makhluknya di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menciptakan kalian di awal kali maka demikian pula Allah akan mengembalikan penciptaan kalian pada hari kebangkitan tersebut. Wa karrara Allah hadha ad-dalil wa huwa al-ihtijaj bin nash'ati al-ula fi akthar min aya Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi tentang pendalilan ini yaitu tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba di awal kali maka itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Maha Kuasa untuk mengembalikan sekali lagi. Faqala mubayyinan lahu wa huwa ahwanu alayh ay anna al-i'adata lak ahwanu wa kulluhu 'ala Allah hayyin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang masalah kebangkitan wa huwa ahwanu alaih dan itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu perkara membangkitkan para hambanya itu adalah perkara yang ringan bagi Allah segala sesuatu itu adalah sesuatu yang ringan bagi Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala raddan ala man khasama wa jadala fil ba'th wan nushur dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk bantahan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya mereka. فقال في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa darwanan mathalun nasiya khalqah dan Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan kepada kita dan dia menjadikan makhluknya melupakannya wa nasiya khalqah wala man yuhyil idhama wa hiya ramim lalu kemudian hamba tersebut manusia itu mengatakan siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang sebelumnya telah hancur qul yuhyiha alladhi awwal marrah saya ah. ma wasalta ayo ayo ayo انظروا بكم دليل رد الله عليه maka perhatikanlah begitu banyak dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ta'awanu ma'ana waqra'u ma'ana al-awwal hmm. silakan kalian uh, saling ta'awun bersama kami dan kalian membaca bersama kami laisa qira'a jama'iyyah lil ayat bukan bacaan secara berjamaah terhadap ayat-ayat ini. Istidlal ay. Eh. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan bahwa yang menghidupkan setelah tulang belulang itu hancur adalah yang qul yuhyiha alladhi ansha'aha yang menciptakannya di awal kali. Wa huwa bikulli khalqin 'alim dan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap penciptaannya Maha mengetahui. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau itu keluar api lalu kemudian darinya kalian menyalakannya. Hadha asy-syajar al-akhdhar ratibun, ratbun mayyit. Pohon yang hijau ini ini adalah pohon yang basah dan mati. فيخرج الله منه النار فهكذا يجعل الحياة في العظام الميتة maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari pohon yang hijau tersebut api maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk kembali menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى bukankah yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bukankah dia yang menciptakan langit dan bumi maha kuasa untuk menciptakan yang semisalnya فالذي خلق السماوات والأرض مع عظمها وكبرها وجلاء ويعني ما فيها من العجائب قادر على أن يعيدك ويبعثك من قبرك نعم. maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dari berbagai macam keajaiban bukankah dia yang maha mampu maha kuasa untuk kembali menghidupkan engkau padahal langit dan bumi ini adalah makhluk yang begitu besar wa huwal khallaqul alim fadzakara صفة الخلق على صيغة المبالغة الخلاق كثير الخلق dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaqul Alim. Al-Khallaq ini adalah merupakan bentuk mubalaghah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan banyak menciptakan. Mada ba'daha? Ha. Fa subhana. Apa setelahnya? Mada ba'daha? خلاق العليم ما سبحان الذي بيده أه قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن أيوه. يقول له كن فيكون هذا الدليل السابع lalu kemudian dalil yang ketujuh yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون katakanlah sesungguhnya apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah mengatakan kun maka terjadilah apa yang ditetapkannya falaisa baina wujudi syai' illa qaulullah lahu kun fayakun maka tidak ada antara seorang dengan uh, antara wujudnya terwujudnya sesuatu kecuali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kun maka terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh Allah itu. Wa huna tanbihan sur'ah. Dan di sini ada dua peringatan. Fihi at-tafriq baina qawlihi ta'ala wa baina al-khalq. Qala innama amruhu irad an yaqula lah kun fayakun. Maka di dalam ayat ini ada perbedaan antara ciptaan dengan perintah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi ada perintah, ada ketetapan yang itu adalah merupakan firman Allah, ada juga yang merupakan makhluk. Asani sani yukhthi'u ba'dun nas fayunaji Allah fayaqul ya man amruhu bainal kaf wan nun. Hmm. Eh, kemudian peringatan yang kedua keliru ada sebagian ucapan manusia ketika mereka hendak berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia mengatakan wahai Rabb yang perintahnya atau yang ketetapannya berada di antara huruf kaf dan huruf nun yaitu pada kata kun innama yakunul makhluk ba'da qawli lahu kun walaysa ba'da al kaf Namun yang menjadi makhluk itu bukan kata kun, tapi yang menjadi makhluk setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka muncullah makhluk yang ditetapkan oleh Allah. Summa qala ba'daha fa subhan, hakadha. Fa subhan alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wa hadha ad-dalil ats-tsamin. Lalu kemudian dalil yang kedelapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون dan maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan atau kerajaan segala sesuatu dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Limadha aina ad-dalil fi qawli fa subhanallah? Lalu di mana sisi pendalilan dari firmannya fa subhanallah? Li amrain dari ucapan subhanallah maha suci Allah itu karena dua perkara ada dua perkara di sini subhan ay Allah an qaulikum dari kata subhana maha suci maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari ucapan kalian li'anna qawlakum bi'adamil ba'th imma ta'an fi qudratillahi fawasful lahu bil'ajz karena ketika kalian meragukan adanya hari kebangkitan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan mereka setelah kematiannya ketika kalian meragukan hal itu maka ini adalah merupakan bentuk cercaan bentuk celaan terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lemah dari melakukan hal itu wa huwa ala kulli syai'in qadir sementara Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu. Al-thani annahu ta'nun minkum fi adlillahi wa hikmatih. Kemudian yang kedua, ini adalah merupakan bentuk celaan kalian kepada Allah terhadap keadilannya dan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi al-hayat ad-dunya fiha al-muhsin al-muti' wa fiha al-musi' fiha al wa fiha al fiha zalim fiha mazlum karena dalam kehidupan dunia ini di antara manusia ada yang taat ada yang senantiasa berbuat kebaikan ada pula yang berbuat keburukan di antara manusia ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada yang menyekutukan Allah azza wajalla di antara manusia ada yang berbuat zalim dan ada pula yang terzalimi faqtada فاقتضت حكمة الله وعدله أن يكون هناك يوم آخر يقتص فيه للمظلوم من ظالمه ويجازى المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته maka apa yang menjadi hikmah dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa pasti di sana ada satu hari di mana hari itu akan menjadi pembalasan dari seorang yang berbuat keburukan maka dia akan dibalas berdasarkan keburukan yang dia lakukan demikian pula orang yang berbuat kezaliman kebaikan dia akan dibalas dengan kebaikan yang dia lakukan demikian pula orang berbuat zalim dia akan dibalas dengan kezaliman yang dilakukannya وقد ذكر الله إحياء الأرض بالمطر فتصبح مخضرة وفيها الزرع والثمار Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya dihidupkannya permukaan bumi dengan turunnya hujan. Lalu kemudian tanah itu menjadi gembur lalu mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi tumbuh setelah kematiannya. Tsumma qala kadzalika yuhyillahu al-mauta. Lalu kemudian Allah mengatakan maka demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali yang telah mati. Azan Isya. Bisa. La baqi, alhamdulillah. Alhamdulillah, baqi insyaallah. Acho. Ah, Yo. Qala wa ba'dal bila manshurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahshurun. Lalu berkata Al-Muzani rahimahullahu taala dan setelah tulang atau tubuh seseorang itu hancur maka mereka akan dibangkitkan kembali dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. وصفة هذا الحشر قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين معنى غرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين نعم dan sifat tentang dikumpulkannya manusia pada hari kebangkitan tersebut telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan mereka tidak dihitan. sebagaimana kami awal kali menciptakan mereka dalam keadaan demikian maka kami pun akan mengembalikan mereka seperti semula itu adalah merupakan janji dari kami. Wa awwalu man yuksa Ibrahimul Khalil Abul Anbiya alaihi salam. Dan yang pertama yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. ثم قال ولد العرض عليه محاسبون Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala dan mereka akan dihisab pada saat diperlihatkan atau ditampilkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan. فقال بحضرة الموازين وهذه مسألة إثبات الميزان يوم القيامة. Lalu kemudian berkata Al-Muzani maka dihadirkanlah timbangan-timbangan dan ini berkaitan dengan masalah penimbangan amalan pada hari kiamat. وأنه ميزان حقيقي له كفتان dan bahwasanya timbangan yang ada di hari kiamat itu adalah merupakan timbangan yang hakiki yang memiliki dua anak timbangan. Wadalla ala ithbat al-mizan al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Dan yang menunjukkan ditetapkannya adanya timbangan pada hari kiamat itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' ulama. Wa amma al-mubtadi'a min al mu'tazila wa ghairihim fa harrafu al-mizan anhu fakat al-'adl. Adapun kaum Mu'tazilah ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka maka mereka berubah makna dari timbangan yang disebutkan di dalam dalil tersebut di mana mereka mengatakan yang dimaksud timbangan adalah keadilan. Wa fil mizan yuzanul insanul amil kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Mas'ud fi saqaihi innahuma fil mizan la athqal min jabal Uhud. Dan di hari kiamat dalam timbangan itu ada yang ditimbang adalah orang yang mengamalkannya orang yang mengamalkannya itulah yang akan ditimbang hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dua betis dua betis Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu ditertawakan oleh para sahabat sebagian para sahabat kata Nabi bahawa kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Eh, bukit Uhud dalam timbangan hari kiamat. Wa minhu wa yuzanu al-amal wa thawabuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila ar-rahman thaqilatan fil mizan eh, khafifatan 'ala al-lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Dan ya. terkadang yang ditimbang itu adalah amalan itu sendiri. Amalan itu yang akan ditimbang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan namun berat dalam timbangan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdih subhanallah bihamdih subhanallah azim أنا أختصر في الأحاديث جدا للوقت ويوزن الصحف التي فيها الأعمال كتب فيها الأعمال كما في حديث عبد الله بن عمرو حديث البطاقة Naam. Dan termasuk yang ditimbang pada hari kiamat adalah lembaran-lembaran amalan seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis uh, eh, Al-Bitaqah hadis Abdullah bin Amr bin al aas Nutabi al-muadzin. Adzan? Hanna al-adhan? Eh, harus nisma'na. Adzan dulu baru kemudian Ana kita melanjutkan. Ana multazim bil waqt alladhi Saya komitmen dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة كالجمعة فجر الجمعة والعيدين يقرأ بالسجدة والإنسان dan termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada subuh di hari Jumat beliau membaca surah uh, As-Sajdah dan surah Al-Insan وذلك لما فيه ولما فيهما أيضا من التذكير بمبدأ الإنسان وخلقه وموته وبعثه ونشوره ومحاسبته sebab di dalam dua di dalam dua surah tersebut di dalamnya terdapat penyebutan dan peringatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi makhluknya mulai dari awal diciptakannya lalu kemudian kematiannya lalu kemudian mereka dibangkitkan kembali lalu kemudian mereka akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. ذكر ذلك ابن تيمية في المجموع وابن القيم في زاد المعاد. Itu disebutkan dan diterangkan oleh Ibn Taimiyah dalam Al-Majmu' Majmu' al-Fatawa dan Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. وقيام القيامة وما بعده من البعث والنشور فيه أهوال عظيمة dan uh, ditegakkannya hari kiamat dan adanya kebangkitan pada hari kiamat tersebut ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang mengerikan. كما تقرأ في سورة الانفطار والتكوير والانشقاق وغيرها. Sebagaimana yang bisa kamu baca dalam surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq, At-Takwir dan yang lainnya. وقد صحت الأحاديث الكثيرة في وصف أهوال وأحوال يوم القيامة بالتفصيل الدقيق. dan telah sahih penjelasan tentang kondisi dan hal-hal yang mengerikan yang terjadi pada hari kiamat dengan rincian. ومن ذلك ما ذكره الله كذلك في الحاقة والانشقاق من استلام الكتب كتب الأعمال dan termasuk di antara kondisi yang akan dirasakan oleh mereka yang hidup di hari kiamat nanti apa yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah dan juga dalam surah Al-Insyiqaq kaitannya dengan menerima kitab-kitab amalan. فمنهم من يستلم كتابه بيمينه جعلنا الله وإياكم منهم. Di antara mereka ada yang menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk dari mereka. ومنهم من يستلم كتابه بشماله أو من وراء ظهره a'adzana Allah wa iyyakum min halihim dan di antara mereka ada yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya atau dari belakang dari belakang punggungnya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan kalian dari orang-orang yang demikian ولهذا قال هنا المصنف قال المزني ونش ونشر لا ونشر صحف الدواوين dan oleh karena itu di sini Al-Muzani rahimahullah taala menyebutkan dan di, ditebarkannya lembaran-lembaran dari amalan-amalan seseorang. Ahsahu Allah wa nasu. Hadi ayat. Bukan musnif. Qal ahsahu Allah ay amala al-khalq wa nasu. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencatat atau men, e, maha kuasa untuk mengumpulkan seluruh apa yang diamalkan oleh manusia sementara manusia itu melupakannya. Ah, kama qala Allah, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu ah hadira ah wa la yadhlimu rabbuka ahada." Allahu akbar. Ah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها di mana seseorang akan mengatakan nanti pada hari kiamat ada apa kitab ini yaitu kitab yang dia terima ya dia tidak membiarkan yang besar dan yang kecil melainkan semua dicatat semuanya terkumpul semuanya akan nampak ba'dahu uh, illa ahsaha wa wajadu ma'amil hadira lalu kemudian mereka mendapati apa yang pernah mereka amalkan itu akan hadir dan seluruhnya tercatat wala yadhlimu rabbuka ahada dan Rabbmu tidaklah menzalimi siapapun. Fil hadis al-Qudsi qawluhu ta'ala ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu <coughs> dan disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wajalla berfirman wahai hamba-hambaku itu adalah amalan-amalan kalian innama hiya amalukum itu adalah amalan-amalan kalian di mana aku akan mengumpulkan seluruh apa yang kalian amalkan lalu kemudian aku akan membalasnya sesuai dengan apa yang kalian amalkan tersebut maka barang siapa yang mendapati kebaikan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang mendapati selain dari itu maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri فليحرص المسلم ذكرا أو أنثى على أن يعمل أعمالا تبيض وجهه يوم القيامة ويسر بقراءتها في صحف أعماله maka hendaknya seorang muslim baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita untuk bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan tersebut akan memutihkan wajahnya pada hari kiamat lalu kemudian akan menjadikan dia bergembira ketika dia melihat dan menerima dari kitab amalan tersebut. وليستعد لذلك اليوم العظيم فليس بينه وبينه إلا أن يموت وتبدأ أحوال اليوم الآخر dan hendaknya seseorang bersiap untuk menghadapi hari tersebut di mana tidak ada jarak antara dia dengan hari itu kecuali kematiannya وليحذر من الغفلة عن ذلك فإن الغفلة عن ذلك توجب قساوة القلب والانهماك في الذنوب والسيئات والبدع dan hendaknya kemudian dia berhati-hati dari kelalaian sebab kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan mengerasnya hati seseorang dan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam berbagai amalan dosa dan berbagai perbuatan bid'ah. Qala al قال المزني في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو 'azza wa jalla al-hakim الحاكم khalqihi lakinnahu aw lakinna Allah yali al-hukma bainahum bi'adlihi بمقدار القائلة من الدنيا في الدنيا يعني وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون ayusarrun na'am lalu kemudian berkata al-muzani rahimahullahu taala bahwa hari kiamat itu satu hari satu hari pada hari kiamat kadarnya itu selama 50 ribu tahun dibandingkan eh, hari di dunia ini law kana ghairullah azza wajal al-hakim bain khalqihi eh. al-umum huma yawman min ayyamillah نؤمن به وهذا بناء على حديث قد ذكره أنه من رواية سويد بن نصر وصححه الألباني رحمه الله أنه موقوف والله أعلم نعم المعنى لو كان غير الله الحاكم بين خلقه أي لاحتاج إلى هذا القدر من المدة للفصل بين القضاء ولكن الله عز وجل نعم. نعم. يفصل بينهم في مثل هذه المدة كما في حديث أبي هريرة هذا الذي عند الحاكم يوم نعم. القيامة كقدر ما بين الظهر للعصر نعم. طيب نعم. Eh, kata beliau Al-Muzani rahimahullah ta'ala pada hari itu kalau seandainya bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hakim yang akan menetapkan hukum di antara makhluknya maka seorang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya satu hari itu kadarnya 50 ribu tahun lamanya Ya, di sini disebutkan di bahwa ini adalah salah satu eh, penafsiran. Jaa hadithun fi dzalik an Abi Hurairah mauqufan 'alaihi ومرفوعا والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي نعم bahwa telah datang riwayat yang menerangkan tentang hal ini itu diriwayatkan secara mauquf dari Abu Hurairah namun ini berkaitan dengan penjelasan hari kiamat sehingga apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu memiliki hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafasilu na'imi ahli al-jannah وما وعدوا به مذكور في القرآن وصحيح الأحاديث النبوية dan hal-hal yang bersifat rinci yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada penghuni surga itu disebutkan secara rinci di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mutarjim ba'da hada. خلاص كمل يلا كمل ترجم عشان نقف. ايوه لا لا قبل الترجم وأعظم ما ينعمون به في الجنة رؤية الله تعالى dan hal yang paling mulia yang paling menyenangkan yang akan dirasakan oleh penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. وسياتي الكلام عن الرؤيا بعد العشاء ان شاء الله بعد ان يفرغ من الترجمه نصلي العشاء. Dan akan datang nanti penjelasan tentang permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kita uh, Eh, melaksanakan salat Isya insyaallah. ترجمت خلاص؟ خلاص إيه، احتاج ترجمه الان؟ لا ما ترجمته هذا لسه خلاص بعد الصلاه طيب نصلي انا ملتزم بالوقت معكم ها الوقت بين الاذان والاقامه في العشاء اقل من المغرب صح ست دقائق ها انتم 15 لا ما في 15 ست ست ولا 15 الله أعلم الله أعلم الحمد لله نبدأ تفضل ترجم ما بقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Saya melanjutkan kembali terjemahan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala Menerangkan tentang kondisi di hari kiamat Berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala bahawa pada hari kiamat itu Ada satu hari yang kadarnya selama 50 ribu tahun kalau seandainya bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hakim di antara makhluknya akan tetapi Allah azza wa jal dialah sendiri yang akan menetapkan hukum di antara para hambanya dengan keadilannya yang kadarnya seperti seorang yang beristirahat di, di siang hari di dalam kehidupan dunia ini dan Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat penghisabannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan mereka maka mereka pun akan kembali ada yang merasakan kesengsaraan dan ada pula yang akan berbahagia pada hari itu ada sekelompok yang dimasukkan ke dalam surga ada sekelompok lagi yang akan dilemparkan ke dalam neraka neraka dan beliau mengatakan dan penghuni surga pada saat itu mereka akan merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam surga dan berbagai macam kelezatan mereka akan menikmatinya dan mereka bergembira bergembira dengan keutamaan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Waqad ulifat Ayah, Waqad ulifat kutubun في صفة الجنة في القرآن والسنة وهكذا في صفة النار وصفة عذابها dan telah ditulis ada karya-karya ilmiah yang menerangkan tentang sifat atau hal-hal yang terjadi di dalam surga dengan berbagai macam kenikmatannya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah demikian pula ada kitab-kitab yang ditulis menerangkan tentang neraka dan berbagai macam jenis siksaannya من أنواع أنهار الجنة وأنواع ثمارها وأنواع لبسها وحليها ومن حورها وغير ذلك di mana di dalam kitab-kitab tersebut menerangkan tentang berbagai macam jenis dari sungai-sungai yang ada di dalam surga demikian pula jenis-jenis pakaian yang ada di dalam surga demikian pula jenis-jenis makanan dan minuman demikian pula sifat atau jenis-jenis dari bidadari dan berbagai macam yang lainnya وهكذا ما يتعلق بالنار وغسلينها وزقومها وأنواع شرابها وأنواع عذاب أهلها والنكال فيها والعياذ بالله demikian pula ada yang menulis secara khusus yang berkaitan dengan siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka bagaimana jenis uh, makanannya, zakumnya, demikian pula jenis minuman yang ada di dalam neraka, demikian pula berbagai macam jenis siksaan-siksaan yang diadakan di dalam neraka tersebut. وقد صح من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل أو المسلم اللهم إني أسألك الجنة قالت ثلاثا ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله فيّ وإذا قال اللهم أجرني من النار أو أعوذ بك من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني dan telah sahih disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai penghuni surga dia berdoa Allahumma inni asaluka al-jannah aku memohon kepadamu surga dan dia mengucapkannya sebanyak tiga kali maka surga itu akan mengatakan ya Allah masukkan dia ke dalamku demikian pula ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan Allahumma ajirni minan nar ya Allah lindungi aku dari neraka atau dia mengatakan Allahumma inni a'udhu bika minan nar aku berlindung dirimu di, aku berlindung diri kepadamu dari neraka sebanyak tiga kali maka neraka akan mengatakan ya Allah lindungi dia dariku wa nahnu nu'minu bidzalika ala haqiqatihi wa na'mal bima arsyadana ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan kita mengimani hal itu secara hakiki dan kita mengamalkan sebagaimana bimbingan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa a'zam ma yun'am bihi ahlul jannah an-nadharu ila wajhi al-karim subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa huwa a'la na'imihim dan itu adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi yang mereka rasakan. Wa fi du'a nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Ammar bin Yasir wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Dan di dalam doa yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika Ya Allah aku memohon kepadamu agar mendapatkan kelezatan melihat ke wajahmu. Qala ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya wajah-wajah mereka yaitu wajah-wajah dari penghuni surga pada saat itu uh, menjadi cerah dan uh, gembira yakni cerah dengan wajah-wajah mereka dan mereka senantiasa maka mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadrah وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهو النعيم والسرور في وجهها نعم. ناظرة إلى ربها نظرا بأعين الأبصار jadi an-nadrah nadhirah wujuh yauma idzin nadhirah dari kata an-nadrah an-nadrah itu adalah sebuah kegembiraan cerah kayak kecerahan yang ada pada mereka sedangkan nadhirah kama fi qawlihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wajah-wajah mereka ketika itu dalam keadaan cerah dan mereka tertawa penuh dengan kegembiraan amma qawluhu ila rabbiha nadhirah fa huwa min an-nadhari bil a'yun wal absar Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhirah kepada Rabbnya melihat maka yang dimaksud adalah melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka. Wa qad sa'ala as-sahabatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhalika sarahatan faqalu ya rasulullah hal nara rabbana dan hal itu telah ditanyakan oleh para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang jelas di mana mereka mengatakan wahai Rasulullah apakah kami bisa melihat rob kami fa'ajabahum biitsbat ar-ru'ya na'am satarawnahu kama tarawna al-qamara lailatal badr laysa dunaha sahab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang jawaban ini menetapkan bahwa kaum mukminin akan melihat Rabbnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iya kalian akan melihat Allah subhanahu wa taala seperti halnya kalian bisa melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan yang menghalanginya ay ru'yatukum lahu laysa hadha tashbih lillah bil qamar ta'ala walakin ru'yatukum lahu antum ka qamar أي صحوا واضحا غير مزدحمين كل يرى القمر وهو في مكانه jadi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan bentuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan dalam si, dari sisi kejelasannya bahwa kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang di mana tidak ada penghalang, tidak ada ketersamaran pada saat kalian melihatnya, di mana seorang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat di mana dia berada tanpa harus berdesak-desakan. ورؤية الله تعالى الأحاديث فيها متواترة وصنف الدار قطني الحافظ كتابا اسمه كتاب الرؤية مطبوع نعم dan dalil-dalil tentang melihat Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hafiz Ad-Darqutni beliau telah menulis satu kitab khusus berkaitan tentang hadis-hadis tentang melihat Allah dalam kitab beliau Kitabur Ru'ya. Wa dzakara jumlatan kabiratan minha Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim fi kitab Hadil Arwah farajihuhuma Dan uh, beliau menyebutkan banyak sekali dari hadis-hadis termasuk yang menyebutkan hal ini adalah Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadi al-Arwah maka silahkan kalian merujuk kepada kedua kitab tersebut. وإن كنا لا نشترط في قبول الحديث أن يكون متواترا بل أهل السنة يعتقدون ما دل الحديث عليه إذا صح ولو لم يكن متواترا dan meskipun kita sebagai ahlu sunnah Kita tidak mensyaratkan untuk menerima hadis yang diriwayatkan Itu harus diriwayatkan secara mutawatir Namun kita sebagai ahlu sunnah adalah menerima apapun yang telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila riwayat tersebut sahih walaupun bukan termasuk hadis yang mutawatir ahlus sunnah lahum aslan fil istidlal khalafu fihi ma ahlal ahwa'i wal bid'ah ahlus sunnah memiliki dua prinsip di dalam pendalilan di mana mereka menyelisihi para pengikut hawa nafsu di dalam dua prinsip tersebut al aslul awwal annahum yastadilluna bis sunnah sahihah kama yastadilluna bil quran liqawlihi sallallahu alaihi wasallam utitu al quran wa mithlahu ma'ah fala yufarriquna bainal quran was sunnah maka prinsip yang pertama dari prinsip ahlus sunnah di mana mereka berdalil dengan sunnah yang sahih yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka berdalil dengan al-quranul karim maka mereka tidak membedakan dalam pendalilan uh, terhadap sunnah dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah bahwa aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an Al-Qur'an itu bersamanya yaitu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ahlu sunnah tidak membedakan keduanya dalam hal beristidlal atau menjadikannya sebagai dalil Al-aslu tsani أنهم لا يفرقون في السنة بين متواترها وآحادها إنما يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك في العقيدة wala fil ibadah wala fil ahkam Kemudian prinsip yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Namun setiap hadis apabila telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam pandangan ahlu sunnah itu adalah hujjah walaupun apakah diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan secara ahad sebagaimana mereka juga tidak membedakan di dalam menerima hadis-hadis Nabi walaupun tidak diriwayatkan secara mutawatir dalam perkara akidah dalam perkara ibadah demikian pula hukum-hukum. وَيُضَمُّ إِلَيْهِ مَا أَصْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُفْهَمَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَهْمُ Sahabah. Lalu kemudian ditambah lagi dengan prinsip yang ketiga yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal Jamaah bahawa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipahami sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Wa inna ma dzakartu anna ahadits ar-ru'ya mutawatirah li amrayn. Namun sengaja di sini saya menyebutkan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan secara mutawatir karena dua hal. Al-awwal liyazdad as-sunni yaqinan ila yaqinihi wa imanan ila imanihi yang pertama agar kemudian seorang ahlu sunnah semakin bertambah keyakinannya disertai dengan keyakinan yang sudah ada dan semakin kuat imannya dengan keimanan yang telah ada. Kama qala Ibrahimul Khalil walakin liyatma'inna qalbi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim Khalilullah walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi agar kemudian hatiku lebih tenang. Fa adillah tazidul yaqin maka semakin banyaknya dalil itu akan semakin menambah keyakinan. Al-amr ats-tsani dzakarnaha hujjatan 'ala ahli al-bid'ah. Dan perkara yang kedua, kami sengaja menyebutkan hal ini sebagai bantahan dan hujjah yang membantah ahlul bid'ah. Alladzina yad'un annahum la yu'minuna fil 'aqaid wal umur al-ghaibiyyah illa bil mutawatir. Di mana mereka mengklaim bahawa mereka tidak akan mengimani apa yang diriwayatkan dari Nabi yang berkaitan tentang permasalahan akidah atau perkara-perkara gaib kecuali apabila berdasarkan hadis mutawatir. Falamma kanat ahadithur ru'ya mutawatirah tanaqadu falam yu'minu biha wa harabu wa harrafu sehingga tatkala hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal melihat Allah ternyata adalah hadis yang mutawatir maka mereka pun tetap mengingkarinya dan mereka berlari meninggalkannya dan mereka merubah makna-maknanya hal yujad al-yawm man yunkir ru'yat Allah ta'ala apakah di zaman ini ada orang yang mengingkari melihat Allah subhanahu wa ta'ala na'am humul mu'tazila wa fi jami' firaq asy-syi'ah jawabannya adalah iya yaitu mereka dari kaum mu'tazilah dan mereka ada di seluruh sekte Syiah. وتسمعون في اليمن عن الحوثي dan kalian mendengarkan di negeri Yaman ada kelompok Houthiyah min al-firqa al-Jarudiyah ar-Rafidiyah yang mereka ini berasal dari sekte al-Jarudiyah yaitu bagian dari kelompok Rafidah yudarrisuna wa yuqarrirun inkar ru'yat Allah wa anna man yaqul bi ru'yat Allah kafirun halal ad-dami wal mal mereka mengajarkan dan mereka menetapkan dalam hal mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat bahkan mereka menetapkan barang siapa yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat maka mereka menganggap dia kafir nas'alullah an yu'ajjila biqam'i fitnatihim wa yahfaz al-yaman wal-yamaniyin min shururi aqaidihim wa aqwalihim wa af'alihim dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jall segera untuk melenyapkan uh, kekuasaan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan kekuatan mereka dan memelihara negeri Yaman dan memelihara negeri atau penduduk negeri Yaman dari keyakinan-keyakinan mereka yang batil dan dari apa yang mereka ajarkan. Kadzalik mimman yunkir ru'yat Allah min al-mawjudin al-yawm al-ibadiyyah min firqat al-khawarij. Demikian pula termasuk kelompok yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat adalah kelompok al-ibadiyyah yang merupakan sekte dari khawarij. Fa kam dzakarna lakum min aqaid al-ibadiyyah al-yawm maka sudah berapa banyak yang kami sebutkan kepada antum sekalian dari pandangan-pandangan kelompok al-ibadiyah pada hari ini hal yujibu ahadukum am kal ada la tujibun fa ujib ana apakah ada yang bisa menjawabnya di antara kalian atau seperti kebiasaan antum tidak ada yang mau menjawabnya sehingga saya lagi yang menjawab Allah <laughs> ya, ya, ya. <laughs> طيب ذكرنا ثلاث مسائل kita sudah menyebutkan tiga permasalahan qauluhum bi khalqi quran wa qauluhum bi nafyi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah wa qauluhum bi takhlid al'usat fin nar ya itu pandangan kaum al-ibadiyah ada tiga permasalahan yang telah beliau sebutkan yang pertama mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk Kemudian yang kedua mereka mengingkari bahawa Allah Subhanahu wa taala hmm. itu bisa dilihat di akhirat. Kemudian pemikiran mereka yang ketiga mereka berpandangan bahawa para pelaku maksiat itu kekal di dalam neraka. وكما أن <clears throat> أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله فأعظم عذاب لأهل النار حجبهم عن رؤيته maka sebagaimana nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga adalah melihat Allah maka siksaan yang terberat yang dirasakan oleh penghuni neraka tatkala mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala wa jumlatul ahaditsis sahihah qad dallat ala ma yali dan sekumpulan dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan atas apa yang berikut ini أن الله تعالى يرى في العرصات ويرى في الجنة bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat di arasat pada hari kiamat di arasat yaitu di padang yang luas pada hari kiamat dan juga Allah dilihat di dalam surga wa ru'yatuhu fil arasat fi thalathati mawaqif dan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di arasat itu ada di tiga kondisi الموقف الأول يراه فيه جميع الخلق <clears throat> والكافر يراه رؤية سخط وغضب عليه eh, pada kondisi yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh seluruh makhluk termasuk orang kafir namun orang kafir melihatnya dengan pandangan yang Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepada mereka ثم يحجب الكفار عن رؤيته ويراه في الموقف الثاني هذه الأمة وفيه منافقوها lalu kemudian setelah itu orang-orang kafir pun dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian berpindah pada kedudukan yang kedua di mana Allah azza wa jal dilihat oleh kaum mukminin dan di antara mereka ada orang-orang munafik yawma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujudi fala ah يستطيعون نعم كما جاء في الحديث ان المنافق يريد ان يسجد إذا أمر فلا يستطيع نعم sebagaimana yang disebutkan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yauma yukshafu an saqin alladhi lahadha ha ha sama terjem yauma yukshafu an saqin yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un pada hari disingkapnya saq pada hari yang penuh dengan kesulitan lalu kemudian uh, mereka diperintahkan untuk sujud lalu kemudian mereka tidak mampu melakukannya dan disebutkan di dalam hadis bahwa ketika itu orang kafir diperintahkan untuk sujud namun mereka tidak mampu melakukannya. ثم الموقف الثالث يحجب المنافقون كالكفار وتخلص الرؤية في العرصات للمؤمنين. Lalu kemudian pada Kondisi yang ketiga, orang-orang munafik pun mereka akan terhalangi dari melihat Allah seperti halnya orang-orang kafir sehingga yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah hanya dari kalangan kaum mukminin. Wa hadha khulasat ma dzakartuhu lakum min al-ahadits tajidunahu fi at-tauhid li Ibn Khuzaimah, majmu' al-fatawa li Ibn التوحيد wa tariq al-hijratain li Ibn al-Qayyim wa ghayriha min al-kutub. maka ini yang saya sebutkan kepada antum sekalian adalah ringkasan dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis di mana kalian bisa membacanya dalam kitab At-Tauhid karya Ibn Khuzaimah hmm. demikian pula dalam Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah demikian pula dalam kitab Tariqul Hijratain karya Ibn Al-Qayyim قال هنا المزني رحمه الله وسيقرأ كلامه كاملا ثم يترجمه الأستاذ عسكري وفقه الله أبو معاوية إلى الأندلسية مباشرة قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه أي لا يشكون ولا يشكون أكده فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة كما قال صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم نعم Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Fahum hina idhin ila rabbihim yang durun Maka mereka pada saat itu Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka La yumaruna fin nazar ilaihi wa la yashukun Mereka tidak ragu dalam hal melihat Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajah-wajah mereka Dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Mereka wajah-wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan kecerahan dan mata-mata mereka dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum ayanan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian fi na'imin da'imin muqimin ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اكلها دائم وظلها تلك عقبى وقال تعالى اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وفي هذه كذلك اثبات ان الجنه مخلدون اهلها فيها وكذلك النار لا تفنى الجنه والنار ولا تبيدان Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah taala bahwa ahlul jannah mereka berada dalam sebuah kenikmatan yang kekal abadi selamanya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka penghuni surga itu tidak akan merasakan keletihan di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga tersebut demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa mereka akan selalu merasakan atau merasakan kenikmatan dengan makan makanan dari surga yang itu bersifat kekal dan naungannya juga kekal maka itu adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang bertakwa adapun balasan dari orang-orang kafir mereka akan mendapatkan neraka maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa penghuni surga adalah mereka akan diberi kekekalan tinggal di dalam surga demikian pula halnya neraka mereka akan diberi kekekalan tinggal di dalam neraka surga dan neraka itu tidak akan punah dan tidak akan hilang selama-lamanya وقد دلت الكتاب دل الكتاب والقرآن والسنة والإجماع ومنها حديث أنس المتقدم اللهم إني أسألك الجنة فتقول اللهم أدخله فيا على أن الجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان dan dalil-dalil dari Al-Quran As-Sunnah dan kesepakatan para ulama termasuk diantaranya adalah hadis Anas yang telah kita sebutkan tadi bahwa ketika seorang berdoa kepada Allah memohon surga maka surga itu akan mengatakan ya Allah masukkanlah dia kepadaku ke dalamku Maka dalil-dalil ini menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa sekarang ini surga itu telah diciptakan dan sekarang ini surga itu telah ada. قال المزني وأهل الجحد أي الكفر عن ربهم يومئذ محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال الشافعي إذا حجب أعداءه دل على أن أولياءه يرونه وإلا لم يكن فرق بين أعدائه وأوليائه Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Rabbnya Mereka akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir Mereka akan terhalangi untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang diterangkan oleh al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala Bahawa ketika Allah azza wa jal menghalangi orang-orang kafir dari melihatnya Disebabkan karena Allah murka kepada mereka Ini menunjukkan bahawa kaum mukminin mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. ثم ذكر رحمه الله الآيات فقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا يعني مخلدون مؤبدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الآية خلا عفوا خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها Lalu berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Dan di dalam neraka akan dinyalakan api untuk mereka Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya alangkah buruk yang telah dilakukan oleh diri-diri mereka yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan di dalam siksaan neraka mereka akan merasakan kekekalan. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya dan tidak ditetapkan atas mereka atau tidak diakhirkan hukum pada mereka yang menyebabkan mereka mati. Maksudnya bahwa mereka akan kekal dalam siksaan yang mereka rasakan di dalam neraka dan tidak akan diringankan dari mereka siksaan tersebut. Maka demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir lalu kata beliau kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli tauhid yang kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka wa khurujul muwahhidin minan nar thabitun bil ahaditsis sahihah al mutawatirah wa bi ijma'is salaf kullihim dan keluarnya ahli tauhid dari neraka itu telah sahih diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir dan juga berdasarkan ijma' dan kesepakatan para ulama ussalaf seluruhnya. Warji'u fi dhalik ila kitab asy-syafa'ah li syaikhina Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Silakan kalian melihat tentang permasalahan ini ke dalam kitab asy-syafa'ah yang merupakan karya dari Syekh kami Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wanzuru akhir kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul lil Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dan juga silakan kalian merujuk ke kitab atau akhir di dalam kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul كريا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقد ذكر أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم وخروج الموحدين من النار في آخرها di mana di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan beberapa jenis syafaat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarnya ahli tauhid dari neraka. Wa fi hadis Anas fi syafa'ah qawluhu sallallahu alaihi wasallam فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح علي بمحامد أحمده أو فيفتح علي بمحامد أحمده فيها ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار dan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maka aku pun datang lalu kemudian melakukan sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala lalu dibukakan olehku pujian-pujian yang sebelumnya aku tidak pandai untuk mengucapkannya lalu kemudian Allah eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya wahai Muhammad angkatlah kepalamu ucapkanlah ucapanmu akan didengarkan mintalah niscaya engkau akan diberi dan berilah syafaat niscaya engkau diberi hak untuk memberi syafaat lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza Jal memberi batasan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengeluarkan mereka dari neraka. ثم ذكر في الثانية والثالثة مثل ذلك. Lalu kemudian disebutkan kali yang kedua dan kali yang ketiga seperti yang yang disebutkan ini. قال ثم آتيه في الرابعة. Lalu kemudian Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian aku mendatangi Allah pada kali yang keempat. Fa aqulu ya rab idzalli fi man qala la ilaha illallah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> mengatakan kepada Rabbnya wahai Rabbku izinkan aku untuk mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fa yaqulu Allah ya Muhammadu ليس هذا لك أو ليس هذا إليك lalu kemudian Allah mengatakan wahai Muhammad ini tidaklah diberikan kepadamu فبعزتي وجلالي وكبريائي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demi keperkasaanku demi keagunganku, demi kesombonganku, aku pasti akan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda syafa'atku kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khayyirtu bana an yadkhula نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأشمل Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aku telah diberi pilihan apakah aku akan memasukkan ke dalam surga separuh dari umatku atau aku akan mengambil syafaat." Maka aku pun memilih syafaat karena pemberian syafaat itu lebih bersifat umum dan lebih banyak yang akan mendapatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun qad da'a biha wa addakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaum al-qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa setiap nabi itu memiliki doa yang doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap nabi mereka telah berdoa dengannya. Adapun doaku aku menyimpannya sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه جبريل يسأله وهو أعلم ما يبكيك فقال يا رب أمتي أمتي فقال الله لجبريل قل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Maha mengetahui tentang hal tersebut. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi, "Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Rabbku, umatku dan umatku." Artinya beliau meminta agar umatnya diberi keselamatan. Allah Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha. اللهم صل وسلم عليه جزاه الله عن هذه الأمة خير وأطيب وأزكى ما جزى نبيا عن أمته وبما أننا ذكرنا ما يتعلق بأهل الكبائر فإني أرى تجاوز باب ما يتعلق بالطاعه نقراه غدا طاعه اولي الامر ونكمل فيما يتعلق بقول المزني والامساك عن تكفير أهل القبلة. طيب dan uh, karena kita di sini توافقني على هذا عشان الوقت نعم نعم موضوع يرد للتركيز طيب. نعم dan karena uh, di sini kita telah menerangkan tentang permasalahan uh, ahlul kabair lalu kemudian setelah itu di sini beliau menyebutkan tentang permasalahan kewajiban taat kepada penguasa dan ini akan kita langkahi karena kita akan menjelaskannya besok insyaallah taala lalu kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh al-muzani wal imsaku an takfiri ahlil qiblah yaitu tentang sikap menahan diri untuk mengafirkan ahlul qiblah yaitu orang-orang yang salat menghadap kiblat. فأهل السنة ولله الحمد لا يكفرون أهل الكبائر ولا يخلدونهم في النار. Maka ahlus sunnah walhamdulillah mereka tidak mengafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan mereka tidak memfonis bahwa mereka kekal di dalam neraka. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكفر المسلم أخاه يكفره dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dan memperingatkan dari seorang muslim yang mengkafirkan saudaranya. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir aw ya adu wallah illa ba'a biha ahaduhuma. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir atau dia mengatakan hai musuh Allah maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya wal musara'a fit takfir innama hiya fi'lu ahli al bid'ah wa ahli al jahala. dan uh, terlalu cepat atau bersegera di dalam memfonis kafirnya orang lain itu adalah merupakan perbuatan ahli al bid'ah dan perbuatan orang-orang bodoh hadza idza kana al-muslim qad irtakaba al-kaba'ir ini kalau benar muslim itu benar-benar melakukan dosa besar Karena hakiman atau mahkuma baik dia adalah seorang hakim sebagai penguasa atau yang eh, atau dia sebagai rakyat amma idhar irtakaba ma huwa kufur akbar fi syar'i dalla syar'u ala annahu kufrun akbar adapun ketika seseorang dia melakukan satu perbuatan dosa di mana syariat menyebut, eh, menerangkan bahwa itu adalah kufur akbar kekafiran yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam fa ahlus sunnati la yusari'una fi takfirih maka ahlus sunnah tidak bersegera untuk memfonis orang itu sebagai kafir fa yahfaduna islamahu almutayaqqan alyaqin maka mereka senantiasa menjaga keislaman orang itu yang Islamnya dia adalah sesuatu yang meyakinkan wa in hakamu bima hakama Allah wa rasuluhu أن هذا القول أو هذا الفعل كفر أكبر أو شرك أكبر Meskipun mereka menghukumi sebagaimana Allah dan Rasulnya menghukumi bahwa ucapan yang dia dia ucapkan atau perbuatan yang dia lakukan itu adalah merupakan perkara kufur akbar. Kufur yang memang asalnya mengeluarkan dari Islam. Fa innal fa'il قد يكون جاهلا وقد يكون متأونا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة عليه karena seseorang yang melakukan perbuatan kekafiran boleh jadi dia jahil dia bodoh dan boleh jadi terdapat penakwilan yang dengannya kemudian dia melakukan perbuatan kekafiran tersebut sehingga seseorang tidak difonis sebagai orang yang kafir kecuali apabila telah sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada lagi eh, pencegah-pencegahnya dan telah ditegakkan hujjah kepadanya. Qala ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya agar kemudian tidak ada lagi alasan terhadap manusia setelah dikirimkannya para rasul kepada mereka. Waqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya dan tidaklah kami menyiksa satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Waqala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda fashtarata tabayyun al-huda liluhuqil wa'id. Wa dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang menyelisihi rasul setelah nampak baginya petunjuk maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwa petunjuk dan penjelasan itu telah sampai kepadanya wa qala sallallahu alaihi wasallam wala ahadun ahabba ilaihi al-'udhr min Allah فلذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل dan demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang paling mencintai uzur untuk memberi uzur kepada yang lain dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya fahfadhu alsinatakum waffaqakumullah maka hendaknya kalian menjaga lisan-lisan kalian semoga Allah memberi taufik kepada kalian fa inna ikhrajal muslim al islam amrun azim laysa bisahl karena sesungguhnya mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya itu adalah perkara yang besar bukan perkara yang ringan wal ahadith wal athar wa wasaya al ulama fi hadha bab kathirah hadith-hadith dan riwayat-riwayat serta wasiat para ulama dalam perkara ini banyak sekali. Wa inna min a'zami fitani hadzal 'asr at-tasaru' wal musara'a fit takfir. Karena sesungguhnya termasuk di antara fitnah yang menimpa umat ini di masa-masa kini adalah munculnya orang-orang yang mereka bermudah-mudahan dan bersegera dalam memfonis kafirnya. Imma bi ba'dil kaba'ir apakah mereka memfonis kafir karena melakukan sebahagian dosa besar wa al musara'a bi takfiri al muslimin aw man waqa'a min al muslimin fi kufrin bi qawli aw amalihi Uh, ah, dan ada kalanya mereka bersegera memfonis secara individu pada seorang bahwa dia kafir dengan perbuatan yang dia lakukan dengan ucapannya atau perbuatannya yang itu termasuk bentuk kekafiran. Wa kullu hadha khilaf tariqat ahli sunnah wa hadihim wa sababun lil halak. Dan ini semuanya menyelisihi apa yang telah menjadi prinsip dan jalan ahlus sunnati wal jamaah dan menjadi sebab mereka akan terjatuh dalam kebinasaan. ثم انتقل المزني رحمه الله لبيان كيف يعامل أهل أهل السنة أهل البدع والضلال. Lalu kemudian di sini Al-Muzani berpindah kepada permasalahan yang berikutnya bagaimana cara ahlu sunnah menyikapi ahlul bid'ah dan kutub, para pengikut hawa nafsu wa kutubul aqidah aqidat ahlus sunnah lam takhlu kulluha lam yakhlu au julluha min zikri tariqat muamalat ahli sunnah li ahli bid'ah wa mawqifihim minhum dan seluruh atau mayoritas dari kitab-kitab sunnah yang menerangkan tentang permasalahan aqidah itu tidak lepas mereka selalu menyebutkan tentang metode ahlu sunnah di dalam menyikapi ahlu bid'ah. Wahwa mawqifun mabniun ala al-ilm bil adilla syar'iyyah wa ala al-adl fi muamalati ahli al-bid'ah. Dan ini adalah merupakan sikap yang dibangun di atas ilmu berdasarkan dalil-dalil syar'i dan dibangun di atas sikap keadilan dalam menyikapi ahlu bid'ah. Awalan ta'lamun عظم خطر البدعة في الدين. Yang pertama kalian hendaknya mengetahui begitu besar bahaya melakukan bid'ah di dalam agama ini. فعمل صاحبها مردود عليه كما في حديث عائشة المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dan amalan orang yang melakukan bid'ah itu tertolak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami maka amalan itu tertolak. Wal bid'ah sababun lidukhulin nar. Tsani bid'ah sabab lidukhulin nar. Dan bid'ah yang kedua, bid'ah itu sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. وكما في حديث عبد الله بن فيروز الديلمي عن الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مت على غير ذلك دخلت النار dan sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami demikian pula datang dari Abdullah bin Mas'ud demikian pula Zaid bin Thabit dari Hudzaifah bin Al-Yaman waman عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت أبي بن كعب هذه خلاص أربعة أبي بن كعب bahwa Nabi sallallahu Nabi sallallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila engkau mati selain dari apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya maka engkau termasuk penghuni neraka wa ahadith dhamm al khawarij wa hum ahlul ghulu wat takfir lil muslimin dhamm al khawarij wa annahum kilabun nar dan demikian pula hadis-hadis tentang celaan terhadap kelompok khawarij di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khawarij adalah anjing-anjing neraka. Idzan al-muslim yadkhulun nar imma lima'asi wa imma libid'ah. Jadi seorang muslim itu masuk ke dalam neraka ada kalanya karena melakukan kemaksiatan dan ada kalanya karena melakukan bid'ah-bid'ah. Wal bid'u ashad dan bid'ah itu lebih parah daripada kemaksiatan. Kama sayati al-amru ats-tsalits أن أهل البدع متوعدون بالحرمان من الورود على الحوض Kemudian yang ketiga bahwa ahlul bid'ah mereka diancam untuk tidak mampu mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadits sahih qala faqulu ummati ummati fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sebagaimana In... yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika ada sekelompok orang yang hendak mendekati telaga Nabi lalu mereka dijauhkan dan terpental hmm. lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah umatku umatku lalu dikatakan kepada Nabi sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kematianmu Al-Amru al-Rabbah wal الامر الرابع والخامس في البدعه انه دلت السنه واجماع السلف على ان اهل البدع اشد من maasi المعاصي والشهوات Demikian pula perkara yang keempat bahwa sunnah telah menunjukkan demikian pula kesepakatan para ulama bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa huwa al-alim bil firaq wal aqwal wal ijma' wal khilaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan beliau adalah seorang yang berilmu yang berkaitan dengan eh, kelompok-kelompok demikian pula yang berkaitan dengan perkara-perkara ijma' dan permasalahan-permasalahan yang menjadi khilaf. Di Mujallad al-20 min al-Majmu' safhat 103. Disebutkan pada jilid yang ke-20 dari kitab Majmu'ul Fatawa halaman 103. Qala wa ahlul bid'ah wal syahawat wa afwan wa ahlul bid'ah wal syubuhat أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات بالسنة والإجماع di mana Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ahlul bid'ah wal-shubuhat ahlul bid'ah dan orang-orang yang membawa shubuhat itu lebih parah dan lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan dan orang yang mengikuti syahwat berdasarkan sunnah dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabih Fadlul Islam qala باب أن البدعة أكبر من الكبائر dan al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fadlul Islam beliau menyebutkan bab khusus bab bahawa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Fa'ahlul bid'ah al-hukm alaihim min haithul umum wa muamalatihim maka ahlul bid'ah secara umum dalam hal menyikapi mereka dan bergaul dengan mereka Allah ana احتاج ila al-wudu tarun فهل ترون الاكتفاء بهذا ونكمل غدا او تنتظروني اتوضا وارجع La, la, لا ها انتهي الظاهر يتعبون kamil غدا او ما ترد ها؟ لا أنا خلاص انغلقت نعم. نحتاج إلى شيء ننتهي آه. آه لا لا لا طيب ننتهي آه نقرأ كلام الإمام المزني ويترجمه الأستاذ عسكري حفظه الله آه وتفاصيل ما يتعلق بمعاملة أهل البدع مبثوثة في كتب العقيدة آه، أولها أولها بغضهم وهجرانهم Ya, dan rincian yang berkaitan dengan uh, bagaimana cara menyikapi ahlul bid'ah itu disebutkan dalam kitab-kitab ahlus sunnah yang pertama adalah membenci mereka dan memboikot mereka. Wa ahlul bid'ah la yubghadun kama yubghad al-kafir. Dan ahlul bid'ah itu tidaklah dibenci seperti dibencinya orang-orang kafir. Al-thani adamu at-talaqqi anhum. yang kedua tidak diperbolehkan yang mengambil ilmu dari mereka. Wattalaqi anhum imma bisama' lahum atau bilqira'a likutubihim dan mengambil ilmu dari ahlul bidah ada kalanya dengan mendengarkan dari mereka atau dengan membaca kitab-kitab mereka. Kutubuhum allati alafuha fi bid'ihim wa nusratiha yaitu kitab-kitab yang mereka tulis yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah mereka dan yang berkaitan dengan perkara yang menolong dan menguatkan bid'ah mereka الأمر الثالث من التلقي وهو الثالث من طرق من معاملة أهل السنة adamu suhbatihim dan perkara yang ketiga dari menyikapi ahlul bid'ah dan ini termasuk di antara metode ahlus sunnah dalam menyikapi mereka yaitu tidak berteman dengan mereka وعدم مجالستهم الصحبه والمجالسه الاختياريه اللي فيها الالفه والموده dan tidak uh, duduk bersama dengan mereka dan tidak berteman dengan mereka pertemanan yang akan menyebabkan terjadinya keakraban dan saling mencintai di antara mereka. Amma suhbah fil amal atau fil ta'ira atau fil suq taltaqi bihi fi ta'ira fi amalik hada laysa dakhilan fi hada. Adapun berteman dalam sebuah pekerjaan atau di pasar atau misalnya bertemu di pesawat atau yang lainnya, maka ini tidak termasuk ke dalam pertemanan yang dimaksud di sini. Al-murad suhbat al-ulfah كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف Yang dimaksud pertemanan yaitu yang akan menimbulkan keakraban dan rasa cinta di antara mereka. Hmm. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujaddadah, bahwa roh-roh manusia itu berkelompok-kelompok. Apabila dia saling mengenal, maka dia akan menyatu dan saling mencintai dan apabila eh, roh-roh uh, tersebut Eh, saling mengingkari maka akan terjadi perselisihan dan perbedaan. Wa hadis matharul jalis as-salih wal jalis as-su' al-muttafaq 'alaihi 'an Abi Musa al-Asy'ari awwal man yadkhul fihi ahlul bid'ah thumma ahlul kaba'ir wal ma'asi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk maka yang pertama kali masuk ke dalam penyebutan teman yang buruk adalah ahlul bid'ah demikian pula para pelaku maksiat. وقال عفوا وقال أبو قلابة الجرمي رحمه الله وغيره من السلف لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تصاحبوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو yaghmisukum fi dalalatihim aw يلبسوا عليكم أمر دينكم مفسدتين أو واحدة منهما أو واحدة منهما نعم dan disebutkan oleh Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah taala dan yang lainnya dari kalangan para ulama ussalaf jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah dan jangan kalian berteman dengan mereka karena kalau kalian melakukan hal tersebut ada kalanya fa iman yang misukum fi dalalatihim ada kalanya mereka akan mencemplungkan kalian ke dalam kesesatan mereka atau mereka akan menyamarkan membuat perkara agama kalian menjadi tersamarkan artinya menghilangkan keyakinan kalian fa huwa imma an yanqulaka ila bid'ati wa batilihi aw yulbis alaik wa yushakkikak ba'd al-haqq alladhi anta fihi maksudnya bahwa ada kalanya dia akan memindahkan kamu menuju kepada bid'ah yang mereka miliki dan ada kalanya mereka akan mentalbis mencampur adukkan perkara agama kalian yaitu menjadikan kalian ragu tentang keyakinan kalian terhadap agama kalian as al-khamis madri ar-rabi' ma ar-rabi'ah ar-rabi' عدم الصلاة خلفهم عند الاختيار هجرا لهم لا إبطالا للصلاة dan kemudian yang keempat atau keempat atau yang kelima tidak menyolati jenazah mereka ketika mereka mati ya ini apa uh, dan ini sifatnya ikhtiar dalam artian uh, tidak menyolati mereka bukan berarti tidak disolati ada musolat ala umum مع ها على الصلاة على يعني يصلي بعضهم أنا راح يأتي تفصيل لا تست... أي راح يأتي تفصيل كله طيب أي. آه، ما آه، قولي آه، عند الاختيار إذا أردت أن تعين إذا كان لك سلطة تعيين إمام في مسجد فتعين إمام سنة لا إمام مبتدع والثاني إذا كان عندك مسجدان مسجد إمامه على سنة ومسجد إمامه مبتدع وخاصة إذا كان يدعو إلى بدعته فتصلي في المسجد الذي إمامه على السنة اما اذا كان لا تجد معين من قبل ولي الامر او لا يوجد عندك الا مسجد امام مبتدع فيجب ان تصلي الجماعه خلفه وتصح صلاتك لان مفسده تفويت الجماعه تزيد عن مفسده هجرانه بترك الصلاه خلفه Jadi uh, permasalahan yang beliau sebutkan ini kaitannya dengan sholat di belakang ahlul bid'ah. Jadi kata beliau, apabila engkau punya kuasa di masjid, di mana engkau bisa memilih siapa yang akan menjadi imam, maka kewajibanmu adalah mengangkat seorang imam dari ahlu sunnah. Jangan mengangkat seorang imam dari ahlul bid'ah. Adapun apabila ada dua masjid, ada dua masjid, yang satunya imamnya dari ahlu sunnah dan imamnya dari ahlul bid'ah, maka e, merupakan pilihan bagimu untuk sholat di belakang ahlu sunnah dan tidak sholat di belakang ahlu bid'ah namun apabila tidak ditemukan atau sudah ditentukan dari pihak penguasa bahwa si fulan yang dari ahlu bid'ah ini yang menjadi imam di masjid tersebut dan tidak ada solusi yang lain dan tidak ada tempat untuk kamu sholat di belakang ahlu sunnah maka tetap merupakan kewajiban bagimu untuk mengikuti sholat berjamaah dan bermakmum di belakang ahlul bid'ah tersebut karena kerusakan atau mafsadah atau keburukan meninggalkan solat jamaah itu lebih buruk daripada uh, uh, dari, lebih buruk daripada afwan bahwa keburukan meninggalkan solat berjamaah itu lebih besar kemudaratannya dan kerusakannya daripada engkau solat di belakang seorang imam meskipun imam tersebut dari kalangan أهل البدعة جلس جلس ها صح أي مفهوم واضح أي واضح آه شاء الله هذه الترجمة أحسنتم ما شاء الله أما إذا كان الإمام لا تعرفه بسنة ولا بدعة فتصلي خلفه ولا تسأل عن عقيدته ما هي هذا pun jika imam tersebut orang yang kamu tidak kenal dia ahlu sunnah atau dia ahlul bid'ah maka engkau tetap sholat di belakangnya dan tidak perlu engkau bertanya tentang siapa imamnya dan tentang akidahnya wa amma alladhi yaqul la usalli khalfa ahad hatta a'rif aqidatahu wa manhaja wa illa la usalli fil masajid fahadha mubtadi' Adapun orang yang mengatakan saya tidak akan sholat di belakang imam sampai saya mengetahui apa akidah imam ini dan apa manhaj dari imam ini adapun kalau saya tidak mengetahuinya maka saya tidak sholat saya tidak akan mengerjakan sholat jamaah di belakang imam yang tidak jelas orang yang seperti ini ahlul bid'ah hadha leysa hukmi wa fatwai ana ini bukan hukum dari saya dan bukan fatwa dari saya. Zakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Majmu' wa ghairihi. itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa dan yang lainnya. Wa naqalahu kadzalik Ibnu Abil Izz Al-Hanafi fi Syarh At-Tahawiyah dan juga dinukil oleh Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah. Wa naqalahu Syekhuna Muqbil muhtajjan bihi fi Ijabati As-Sa'il wa au au أو na'am fi ijabati as-sa'il insyaallah. dan dinukil pula oleh Syekh kami Muqbil bin Hadi al Wadi'i dalam kitab Ijabatus Sa'il. فالغلو في معاملة صاحب البدعة قد يخرجك أنت من السنة إلى البدعة فانتبه maka berlebihan di dalam menyikapi ahlul bid'ah itu justru dapat menyebabkan engkau keluar dari sunnah menuju kepada bid'ah maka berhati-hatilah مثل إطلاق التكفير عليهم seperti misalnya memfonis kafir terhadapnya. Misal misalnya nahnu na'taqid anna jama'at al-ikhwan al-muslimin mubtadi'ah. Kita meyakini bahwa jamaah al-ikhwanul muslimun mereka ahlul bid'ah. Jamaah wa kadzalik jama'at at-tabligh. Demikian pula jamaah tabligh. فلا يأتي إنسان فيقول الإخوان المسلمون كفار والتبليغ مشركون كفار maka jangan sampai seorang mengatakan ikhwan muslimun itu orang-orang kafir atau jamaah tabligh itu orang-orang musyrikin yang kafir. Wa ba'dhum yatahayyal la yusarrih bi lafdh takfir. Dan ada sebagian mereka itu uh, melakukan uh, tipu muslihat artinya dia melakukan hilah tidak secara jelas pengkafiran. Lakin مثلا أمثل لكم بكلام على جماعة الإخوان. مثلا يقول الإخوان المسلمون زنادقة. Ya, tapi kadang-kadang dia menyebutkan ungkapan-ungkapan misalnya, misalnya sebagian mereka mengatakan ikhwan muslimin itu orang-orang zindiq. أو يقول الإخوان المسلمون في الظاهر يظهرون الإسلام وفي الباطن علمانيون ليبراليون atau mereka mengatakan bahwa ikhwanul muslimun itu zahirnya saja yang Islam adapun yang terdapat di dalam batinnya itu liberal ولا يكتفي بالقول أنهم مبتدعة ويعاملون كما يعامل السلف المبتدعة dan dia tidak mencukupkan dengan mengatakan mereka ahlul bid'ah dan kemudian mereka disikapi sebagaimana para ulama salaf menyikapi ahlul bidah. Wallazi yaqul yahudun suhyuniyun ma suniyun. Dan orang yang mengatakan bahawa uh, Yahudi itu adalah Freemasonry atau يقول نحو ذلك في السروريه او في غيرها من الجماعات atau dia mengatakan yang demikian itu terhadap uh, kelompok sururiyah atau yang lainnya dari jamaah-jamaah az-ziyada 'anil mashru' la khaira fihi ada penambahan dari apa yang telah disyariatkan menambah dari apa yang telah disyariatkan itu tidak ada kebaikan padanya wal hadith al warid fil firq, kulluha fil nar illa wahida hadha wa'idun laysa hukman bi kufrihim wa takhlidihim fil nar adapun hadith nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, mereka atau kulluha fil nar semuanya di dalam neraka ini adalah hadith yang merupakan ancaman kepada mereka bukan merupakan hukum dan fonis bahwa mereka telah kafir atau mereka kekal di dalam neraka fakama qultu lakum al fi muharabati ahli al yukhrijuka anta min as-sunnah sebagaimana yang aku sebutkan kepada kalian berlebihan di dalam menyikapi ahlul bid'ah itu akan mengeluarkan kamu dari sunnah fala ifrat wala tafrit sehingga tidak diperbolehkan seorang berlebihan melampaui batas sebagaimana tidak diperbolehkan seorang bermudah-mudahan araaitum muamalat as-salaf wasyidda fi muamalatihim li ahli bidah Apakah kalian telah mengetahui bagaimana sikap para ulama us-salaf dalam menyikapi eh, sikap keras mereka dalam menyikapi ahlul bid'ah? هذا يدلنا على خطر المسارعة في التبديع. Maka ini menerangkan kepada kita tentang bahayanya bermudah-mudahan di dalam memfonis orang lain sebagai ahlul bid'ah. لأنك بتبديعك للشخص فقد جعلته أهلا لهذه الأحكام sebab ketika engkau memfonis seseorang sebagai ahlul bid'ah itu berarti engkau akan menerapkan hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi kepadanya. Qala al-Imam Ahmad kama fi sunnati lil-Khallal ikhrajur rajuli min as-sunnah shadid. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sunnah karya al-Khallal kata beliau mengeluarkan seseorang dari sunnah itu adalah perkara yang sulit yang وقال berat. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية dan berkata Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya ar raddu 'ala Al-Jahmiyah كذلك نحو هذا الكلام إخراج الرجل من السنة شديد وإذا بدعت الرجل فقد وسمته بميسم سوء يبقى عليه الدهر ما بقي yang semisal dari apa yang yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini juga disebutkan oleh Ad-Darimi dalam kitabnya tersebut Ar-Raddu al Jahmiyah dan beliau juga mengatakan apabila engkau telah memfonis seseorang itu sebagai ahlul bid'ah itu berarti engkau telah memberikan sifat yang buruk kepadanya yang itu akan melekat padanya sepanjang masa fa ahlul ilm ajma'u ijma'ul ulama ajma'u 'ala as-salaf على هجر أهل الأهواء والبدع والضلال بضوابطه الشرعية كما سيأتي إن شاء الله maka para ulama mereka telah bersepakat tentang uh, sikap ahlus sunnah di dalam memboikot ahlul bid'ah dan tentu hal itu dilakukan berdasarkan uh, ketentuan-ketentuan syariat sebagaimana yang akan disebutkan nanti يكفي تقرأ كلام المزي نفسه ولا خلاص خلاص لا بأس بقي قراءة كلام المزني المتعلق بمعاملة أهل البدع ومسألة طاعة ولاة الأمر ومسألة الصحابة وبعض الآداب نجعلها غدا إن شاء الله من الساعة التاسعة ونكتفي بهذا القدر قواكم الله وأعانكم وجزاكم الله خيرا وجزا الله الأستاذ العسكري خيرا نعم maka masih tersisa ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana cara bergaul dengan ahlul bidah demikian pula tentang permasalahan menaati para penguasa demikian pula sikap ahlus sunnah terhadap para sahabat dan yang lainnya yang ini akan kita terangkan besok insyaallah mulai dari jam 9 semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum sekalian dan memberikan kekuatan kepada antum sekalian wa insyaallah idha intahayna minal kitab wa baqiya waktun naj'alu 20 daqiqa atau 30 daqiqa lil as'ilah وإذا لم يبقى وقت فأعتذر إليكم جميعا منهم منهم إيه. Dan insyaallah apabila uh, kita bisa menyelesaikan kitab ini dan masih ada tersisa, kami akan memberi kesempatan sekitar setengah jam kepada antum sekalian untuk uh, memberi pertanyaan dan kami akan menjawabnya insyaallah taala. Jazakumullahu khairan.